Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97 ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0 de Beltreba i en la redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, de la FM perdó, en els eh, dispositius mòbils per a Android i per a Apple i també en el TuneIn com la 97.7 a més de la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que estem fent en la nit d'avui és penseu que amb la lesió de Rodrigo tornarà negre de les convocatòries o continuarà Nuno deixant-lo fora? És la pregunta que vos fem, clara, senzilla i directa per a la vostra opinió, encara que podeu opinar de qualsevol dels temes que siguin tocats en este programa com vos, di, com vos deia, penseu que amb la lesió de Rodrigo tornarà Nuno a les convocatòries o continuarà Nuno deixant-lo fora? És la pregunta que fem en el arroba esports 90 cèntit, el nostre Twitter. Bé, eh, pues, eh, diu el refrany que al ric i al guapo tot li para bé. Per què vinc a dir això? En el dia d'avui ve una informació, com sempre, detallada, com sempre ben informat el cap d'esport del diari Levante, el mercantil valenciano Pau Fuster, en la que sembla que alguns futbolistes estan sorpresos eh, per les últimes decisions i alineacions de Nuno Espírito Santo. No dic jo, no dic jo, ni molt menys, que siguen molt lògiques o que semblen massa lògiques les coses que estiga fent Nuno. Sobretot, no diré jo que siga eh, este canvi de sistema algo que no puga alterar els futbolistes. Però miren, la realitat és que l'any passat, quan se guanyava, Nuno no tingui un esquema fixe per a València fins a pràcticament la segona volta. Perquè el València comença la pretemporada jugant amb un 4-4-2 en un w en un doble 8, que era la primera idea de Nuno. Després passar a un 4-3-3. Quan se Parejo, l'equip juga 4-4-2. En la visita a Eibar i el partit contra el Madrid se guanya amb tres centrals, 3-5-2. Després, al principi de quan torna, eh, de quan ingressa en l'equip Enzo Pérez, l'equip passa en 4-4-2 en quatre centrecampistes centrals sense bandes. Recordeu-se del debat quan parlàvem de si Nuno estava intentant col·locar a tots els bons o a tots els eh, eh, fitxatges de Meriton d'una atacada. I a la fi és veritat que se decidís per el 4-3-3. Però que Nuno canvie no és gens nou. La famosa frase de Nuno que sentirem fins a la sacietat la temporada passada de no importa tant el dibuix com la idea, no hauria de pillar per sorpresa. El que passa és que ara no es guanya. Ja ara és fàcil de la madriguera i torna a dir, no és que Nuno estiga fent bé les coses, per a mi està equivocant-se moltíssim, però també m'han nassos que els jugadors ara vegen o comencen sota botxe a parlar de que Nuno els mareja quan no està fent res que no fera la temporada anterior. El qual, entre altres coses, ve a recolzar la meva teoria que alguns futbolistes viuen molt còmodes en la impopularitat del seu entrenador ojo, impopularitat que ell s'ha guanyat amb un manejo torpe de la situació per a seva part. Amb un manejo torpe d'aquest poder omnímode que ell va reclamar per a si mateix. I se poder sense límits que no ha reclamat per a si mateix està aplastant-lo i està conduint amb ell a l'equip, que és el pitjor. Així que no sé què de prendre decisions. Però està clar que algú, sobretot en el València, hauria de deixar de fer genuflexions cada veu què passa. Algú que mana i el que hauria de ser és intentar fer una escolteta. Les coses se poden dir sempre en bona educació de dir, senyors, així en vez d'un problema d'entrenador que n'hi ha, el principal problema és la falta d'una estructura esportiva per a donar consells i per a manejar el timó en una situació de crisi o molt propera a la de crisi com la que està vivint a hores d'ara el València Club de Futbol. 11 i 36. Vos recorde la pregunta. Penseu que eh, amb la lesió de Rodrigo Negredo tornarà a les convocatòries o continuarà Nuno deixant-lo fora? És la pregunta que estem fent en el arroba esports 97 Penseu que amb la lesió de Rodrigo tornarà Negredo a les convocatòries o continuarà Nuno deixant-lo fora. pues, eh, amb tot això, repassem i li prenem la mesura al dia partint de la base de les imatges que ens deixen les nostres cinc fotos. Die descansa en el València per a tornar demà a la feina i començar a preparar el partit davant del Llevant amb moltes coses en joc. Recorrida la groga de recorreguda, perdó, la groga de Mustafi. El club ha presentat al·legacions a la cartolina groga vist per Alemanya al Calderón i hi ha poques esperances en revertir la situació. Abdenur no aplega i Sosó ja volem. El central tunició no estarà per a jugar contra el Llevant i Fegulí no es sabrà fins a última hora si es recupera. Serà Rubí. Manolo Salvador ha comunicat al Consell d'Administració del club que Joan Francesc Ferrer Sicília Rubí és l'escollit per a fer-se càrrec de l'equip. Vives, triple i victòria. Amb una cistella de 3 punts, el jugador taronja València Bàsquet ha guanyat 79-82 en Alemanya en l'últim segon del partit. 11 de la nit i 37 minuts. Vos recorde la pregunta que fem en el Twitter. Penseu que ara ja va tornar Nuno eh, Negredo a les convocatòries després de la lesió de Rodrigo o que Nuno va continuar deixant-lo fora. Fem una pausa per la publicitat i s'encarreguem de tot això que vos hem parlat i de moltes coses més en el nostre programa fins a la una de la matinada. Esports i en valencià en la 97.7 ràdio, així a Esports 97. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960 613 913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Roberto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen... Condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. el derbi més dramàtic dels últims anys en la 97.7 Ràdio. Dissabte des de les 5 de la vesprada arriba el derbi de la ciutat de València amb dos equips en hores molt baixes. A les 6 i quart, valència llemant vive el mejor fútbol en Valencia sense filtres ni edulcorants en la veu de Manolo Montal Y Salva Polgado Y al les de la vesprada, Valencia Bàsquet Obradoiro amb la veu de Juanma Romero. Sports 97, el partido el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto y Productos Arte Colaboren Pro a Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatoreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón corazón. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 41 minuts. Esports 97 nit en la 97.7 ràdio, començant a parlar lògicament del eh, tema del qual ja vos hem eh, avançat alguns titulars després de la Eh, informació que si avui el company eh, Pau Fuster, Sala Folgado, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, buenas. Eh, de que sembla que hi ha alguns jugadors que ja comencen a comentar, imaginen que si a un, a un no li sentarà bé, però és que no pot posar-li por, posar portes al camp per molt que aïlla l'equip però sí que és que sembla que ja n'hi ha alguna veu discordant en el vestidor al voltant dels mètodes que utilitza l'entrenador que no difereixen massa des de l'any passat jo ja ho he re recordat, el València no tingués esquema fixe pràcticament fins al començament de la segona volta Sí, si recordes Manolo, jo crec que davant el va haver un compromís molt pront del València mmm, a Mestalla, en el que va fer exactament el mateix que va fer l'altre dia en el, en el Calderón. Va juntar als quatre mitjentres, va restar futbolistes de, de banda, els mitjans se molestaven, se molestaven entre ells, no hi ha profunditat pels eh, carrils, i algo molt semblant a lo que va fer en, en aquell moment eh, Nuno, pues, eh, és el que va repetir este passat cap de setmana, diumenge al Calderón, davant l'Atleti de Madrid. Lo de les veus que dubten, Manolo, pues ho venim contant també així mm -hmm. en, esta, en esta sintonia des de, fa, des de fa setmanes, quan diríem que amb més força per aneixir va ser després de la, de la derrota a Cornella del Prat davant l'Espanyol de, de Barcelona, però ja hem contat així en alguna ocasió com en aquell partit de prèvia davant el Mónaco, en el partit de, de tornada, pues ja en determinats futbolistes que no entenen perquè el tècnic tira en un moment determinat l'equip eh, tan arrere en, en la zona de, defensiva. Bueno, pues és cert que els eh, futbolistes, pel que sigui, pel que siga, uh mhm. -huh. no veuen amb la mateixa eh, seguretat amb la que veien el tècnic, o amb la mateixa fermesa amb la que veien el, el tècnic la temporada eh, passada, i bueno, pues és cert que, que, que dubten perquè no entenen el que el que ocorre. Recordaràs també, Manolo, aquelles convocatòries tan eh, al·lucinants en la prèvia per al partit davant del Betis de, de Mestalla, eh, la mateixa alineació, eh, la convocatòria, mm, la banqueta també per al duel de Cornellà el, el Prat, bueno, pues són coses que futbolistes arrosseguen des, de la, des del principi de, de temporada i que parlen dels, eh, dels dubtes. De fet, dubtes, Manolo, que tornen a aflorar perquè este cap de setmana Nuno d'alguna forma eh, torna a canviar el sistema, torna a canviar l'equip, torna a omplir el mig del camp de mig centre, és igual que va fer la passada temporada i a partir de futbolistes no entenen per què el tècnic eh, canvia quan portava dos partits on semblava pues que l'equip estava a punt ja d'enlairar-se, de, de, de no? o, o de despegar, després de la primera part davant el Màlaga i de la primera part també davant el, davant el Gent. de futbolistes, és cert, Manolo, no entenen i se canvi eh, què va fer el, el tècnic l'altre dia del Calderón respecte a l'11 i respecte a l'alineació. La, a eh, altre dels dubtes, dels dubtes és saber què va passar amb Negredo ara que Rodrigo no està. La sensació és que va canviar poques coses, però ja que tindre-los molt ben posats pero veo, pero mal ...lo diguen que tiene raó di que es una acción... que el tècnic ha demostrat de los molt ben posats si després de caure Rodrigo Negredo no torna a les convocatòries. Però en un nou contar l'altre dia, Manolo, el més eh, fàcil, el més eh, popular era haver convocat a, a Negredo per a la visita al Calderón, però ja parlarem així en esta mateixa sintonia, que apostaven perquè un no anava a convocar a Álvaro Negredo per al, per al Calderón. Per què? Perquè és un tècnic que té molta, molta personalitat, que té molt de, de caràcter, i perquè és un tècnic, Manolo, que considera que si li la fas, pues, al final li la vas a, li la vas a pagar. I efectivament, ara s'obre altra volta la porta, la possibilitat o el dubte respecte a que una volta ha caigut desgraciadament lesionat eh, Rodrigo, dos, tres mesos de, de baixes, si el tècnic va canviar la seva opinió respecte a Negredo, perquè efectivament amb Rodrigo resta un futbolista que pot actuar tant de davanter com eh, per banda, en qualsevol de les dues eh, bandes. La meva sensació, la meva impressió és que uno no va a doblar, Manolo, uh mhm. -huh. i que Negredo va continuar sent esclos de les convocatorias. Pero ahí también lo más fácil esta semana es convocarlo. Aprofitando también, bueno, por la excusa de la baixa de, Rodrigo y tratar de que les aigües pues, tornen al seu cauce. Yo creo que Nuno Manolo no va, no va a fer Y a partir ahí el principal perjudicado torna a ser altra volta ell, perquè bueno, resta d'alguna forma pues, doncs, un davanter que en un moment donat, encara que el tingues en banqueta, te puga donar alguna cosa diferent a la que te donen els altres davanters de la plantilla. Però si a mi em preguntes, aguantarà amb Santimina, aguantarà amb Rodrigo, perdó, amb Alcácer i amb la possibilitat de que Piatti en un moment determinat també, també pot actuar com a com a Davanter, hi un fet molt significatiu, uh eh? -huh. Mhm. ahir contàrem, Ràdio Montecarlo, en França, i donarem aquesta informació la donarem esta mateixa sintonia, eh, parlava de lo que se parlava 24 hores abans així a Espanya, en informació que donava la, la COPE, respecte a que eh, l'Olimpí de Marsella estava interessat en Negredo. L'Olimpí de Marsella no estava interessat en Negredo, és Doyen, el... Qui comença a manejar la futbolista. Sí, la empresa que maneja Negredo, qui tracta ja de, de eh, trobar-li un acomodo en el mercat de desembre, ja Álvaro Negredo. És molt significatiu, Manolo, uh mhm. -huh. el moviment de Doyen, perquè jo crec que interpreten, no saben, entenen que Negredo amb Nuno, després de lo del Calderón, evidentment, pues, eh, va continuar sent exclòs de les, de les convocatòries. A mi aquest moviment de Doyen me sembla molt, molt significatiu. Bueno, pues eh, amb tot això estarem pendent de com funciona aquesta història i hem d'estar pendents de la setmana de si eh, el València recupera Mustafi avui s'ha recorregut la targeta però hi ha eh, molt poca eh, esperança de que puga revertir-se la situació mm. en els mm. comitès mm -hmm. i eh, cas de lesionats hi ara fonamentalment dos futbolistes Abdenur i Fegulí Abdenur eh, m'asseguren que no arriba i que Fegulí Saba té una fascitis plantar que és una lesió molt dolorosa no és fotuda però sí molt dolorosa mm. i que va ser dubte fins a ultimíssima hora per a jugar contra el Llevant. Se va tractar de recuperar a Feulí, és cert, més dubtosa la seva participació, pues, pràcticament eh, coneixerem jo crec, Manolo, la inclusió no de Feulí mira el que te dic, Nuno convocarà 10 o 20 futbolistes, entre ells estarà Fegulí i el uh mhm. -huh. descartarà pues, en els minuts previs a que, bueno, pues el equip arriba amb un autocar a l'estadi de Mestalla i allí pues, dona a conèixer la formació i la composició de la, de la banqueta. Hi ha molta gent que tracta d'explicar el que va fer l'altre dia en un el Calderón respecte a l'absència o a la baixa de, de Fegulí, futbolista que venia funcionant, futbolista que torna una profunditat per, eh, per banda, futbolista que no està i a partir d'ahir en un, en un moment determinat, sense poder comptar amb Fegulí, tracta de, pues, de canviar aquesta eh, situació. És cert que podia haver ubicat... Eh, Amin en una banda, Bacali, Piatti, etc jugarà amb Rodrigo. Al final opta pel 4-4-2, però ja Yachin interpreta que el canvi de sistema també respon no sols a adaptar-se a l'Atleti de Madrid, sinó també a tractar d'adaptar-se a la baixa de, de Feguli. Però bueno, és dubtosa la presència del, de l'Argelí i entenem altra volta, Manolo, insistim en que en uno convocarà 20 futbolistes, el partit se juga a casa davant del Llevant, i al, en els minuts previs coneixerem si Feguli juga o no davant del Llevant Unió Esportiva, però per a Nuno avui en dia és una baixa notable, molt semblant a la baixa de Parejo Manolo quan la patia el València en l'inici de la passada temporada. Correcte. Tanquem la formació del València, després reprenem en temps de tertúlia, però eh, hem de parlar lògicament del, lògicament del Llevant Unió Esportiva i del nom Joan Francesc Ferrer Sicília, Rubí és eh, l'encarregat està a hores de la reunió del Consell ara de seguida connectarem amb Rafa Marín per a que es diga és que per... el mateix, perdona, que va ah. passar ah. la temporada passada reunió del Consell d'Administració 8 i mitja 9 va acabar passant les 12 uh -huh. de repente arriba un cotxe i ni aquest cotxe uh mhm. -huh. pues, eh, baixa, Lu baixa Lucas Alcaraz el seu representant de set dels seus ajudants i avui probablement pues, baixa aparega Rubí, sí. 11 i 49, un dels que millor coneix a Rubí perquè ja va eh, voler apostar per ell en el seu dia Y apostar Perey también a on es ara, el secretario técnico del Valencia Club de Fútbol, Braulio Vázquez. Hola Braulio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, decíamos que si alguno conoce a, Rubí es eh, Braulio Vázquez, ya apostó en su día eh, o fue una apuesta de Braulio cuando estaba en el Valencia y parecía que Yuki se aproximaba a un primer más gol que después salvó, aunque acabara cayendo, y ya era un técnico que Braulio Vázquez eh, tenía en su punto de mira y de hecho después fue al Valladolid con él. Es un técnico, por tanto, eh, del cual imagino que tienes unas extraordinarias referencias, claro. Sí, bueno, aparte de a nivel deportivo, también a nivel personal, creo que que es una persona que merece la pena y bueno, y yo creo que, el Levante que, acierta de pleno. Eh, ¿Qué técnico va a ver la gente de, de Orioles? Eh, ¿Es un técnico que le gusta eh, el buen trato de pelota? ¿Es un técnico que juegue a amarrar detrás? ¿Es un técnico de un solo esquema? ¿Es un técnico que se adapta a lo que tiene? Más o menos, dándonos una pequeña descripción para que la gente sepa exactamente qué se puede encontrar. Bueno, al final, el, tanto con Girona como con nosotros el año pasado, es verdad que es un técnico que que le gusta el buen trato del balón, eh, que, que, evidentemente viene de la escuela catalana, viene de también de, la escuela Barça, él domina el 4-2-3-1 y el 4-3-3, que son sus, sistemas preferidos, pero bueno, también tendrá que adaptarse a, la plantilla que tiene y sobre todo lo que es un trabajo un trabajador increíble e incansable, está, como digo yo, es un enfermo de, <laughs> del fútbol y al final siempre le decía un poco en broma que desconectara, necesitaba desconectar un poco porque lo que hace muy bien es analizar los rivales, por ejemplo. Él, por ejemplo, durante a nivel semanal va a preparar el, equipo para hacerle daño al rival con, las, con, las, con los defectos que pueda tener y también he intentado aminorar las, virtudes que puede tener. Yo creo que a nivel de trabajo y de horas eh, seguro que, que la gente del Levante va a quedar va a quedar encantada y luego además de que es un técnico súper preparado, luego en el trato personal es, es muy fácil con él. dos más y te dejo. Una, me dicen también que especial eh, cuidado en el trato y en eh, la elaboración de jugadas en, pelota parada. Sí, en pelota parada es verdad que sí que, dedica muchas horas a la pelota parada, sí, sí es cierto. Y eso me recuerda un poco, un poco a Unai. Eh, tengo que hacer la, la, última, que además creo que es importante también. Si llega finalmente al Levante, lo va a hacer con una plantilla eh, o con un proyecto ya comenzado. Em, ¿Lo ves con capacidad de adaptarse? Eh, porque una cosa es coger un proyecto desde el principio en el que tú más o menos, junto con el secretario técnico, vas marcando unas directrices, pero llegar a un equipo que él no ha hecho y con una eh, temporada ya empezada, ¿crees que es capaz de, de, darle la vuelta a situaciones? Es decir, de em, revertir dinámicas como la negativa en la que ahora parece que se encuentra el Levante. Bueno, él es muy optimista de, por naturaleza ya de por sí. Eh, y, luego, aparte de eso, lo que, lo que no va a hacer es, eh, más allá de, a nivel de jugadores, no va, no va a apartar a nadie, eso te lo puedo garantizar. Y lo que va a hacer es optimizar los recursos que tengas. Evidente, pues si no puede jugar con media punta, si no lo tiene, pues no jugará con media punta. Eso no lo que no es, tonto. <laughs> Pero ya te digo que al final te puedo garantizar que, que ha visto todos los partidos de Levante porque los ve todos los de primera, los ve todos los de segunda, muchos de ellos en directo, con lo cual él conoce ya más evidentemente luego falta el día a día, que es el que te da, como digo yo, te da el real conocimiento de, la plantilla, pero que, que, los conoce bastante, ya te puedo garantizar que sí. Muy bien. ¿Y Braulio Valladolid cómo está? Pues hoy peleando, una división muy, muy, muy dura, cada vez eh, más la eh, segunda, ¿eh? Cada vez, parecía que había unos años en los que se desigualaba menos, porque hace unos años estaba muy igualada, pero eh, con la cantidad de ex primeras como el Valladolid que hay ahí, se hace muy complicado todos los partidos en esa categoría, ¿eh? Sí, muy, muy difícil. Muy difícil, pero bueno, estamos aquí. Como es tan igualada y tan, tan sumamente larga, quedan casi 100 puntos todavía, pues bueno, da tiempo a todo y, esperemos que poco a poco vayamos llevando hacia arriba. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos, Norbio Va bé, un abrazo, gracias. Sí, exsecretari tècnic Gràcies Braulio del València Club de Futbol, ara en el Rei de Valladolid, que en el seu dia ja volia apostar en el València per eh, Rubí i ho va fer la temporada passada en el Valladolid. A hores de la imagina que continua aquesta reunió en el Consell d'Administració, però ja per a ultimar eh, les clàusules del contracte de Rubí. Viatgem fins a la redacció de Superdeporte i té que estar el company Rafa Marín. Hola, Rafa, què tal? Bona nit. Buenas noches, Manolo. Habemos entrenador. Habemos entrenador, ¿no? Ya. Sí, falta que sea oficial, pero Rubí está fichado. La reunión del Consejo de Administración ha terminado hace unos minutos y ahora lo que se está haciendo es, a marchas forzadas, intercambiar documentación, concretar los últimos flecos. El objetivo es que Rubí este mismo miércoles se ponga ya al frente del equipo. Ah. Debutará en Mestalla, nada ah, más ah, siga, Rafa, que no descarten que, como Folgado, al igual que que se va a hacer el día de la contratación de Lucas Alcaraz, en un momento nada, aparece un coche en las oficinas y a Rubí a Rubidís para asignar. Eh, parece un poco improbable que Rubi aparezca hoy por las oficinas. Eh, seguramente se dejará todo encarrilado para que la firma sea mañana. En el club contemplan ahora mismo dos escenarios posibles. Uno, hacerlo oficial el fichaje en cuanto esté algo que podría ocurrir eh, durante la madrugada, o esperarse a primera hora de la mañana, porque, insisto, el objetivo es que entrene mañana en Buñol, los jugadores están citados a las 11 menos cuarto en la ciudad deportiva, en caso de que no llegue a tiempo, también se prevé la posibilidad de convocar una, una sesión extra eh, por la tarde. Veremos a ver, pero eh, las circunstancias son muy especiales porque el equipo está sin entrenador a escasos días de un partido importantísimo como es el derby y lo cierto es que Rubí no ha puesto ninguna pega para hacerse rápidamente el petate y venirse a Valencia. Eh, cambia radicalmente el llevante de entrenadores básicamente molmes defensivos a un entrenador, Rafa, ya acaban de sentir a Braulio, de 4-2-3-1, de 4-3-3 y a gust per el toque de la pelota. A nivel deportivo es un auténtico volantazo. Recuerda mucho a Luis García y a Juan Ignacio eh, en el sentido de que se va a estrenar en primera división como entrenador en, solitario, pero sí que es cierto que su propuesta de fútbol no tiene nada que ver con la de Lucas Alcaraz, todavía menos con la de Caparrós. Esta tarde, eh, haciendo las primeras pesquisas sobre el perfil de Rubi, también nos han avisado que pese a su gusto por el fútbol ofensivo, con los años se ha ido equilibrando. Y de hecho, los números de sus equipos, especialmente los del Girona, al que estuvo a punto de ascender, eh, hablan de un conjunto que no encajó goles en 16 partidos y que, por cierto, marcó casi 20 a balón parado, porque una de las grandes virtudes de Rubi es su faceta como analista, la que le valió además para que Tito Villanova lo reclutara para su Barcelona. ens ho ha comentat ara mateix eh, Braulio Vázquez. Estarem molt pendents. Rafa, moltíssimes gràcies. A vosaltres, hasta luego. Al company del diari Superdeporte també pendent d'aquesta reunió del Consell que ja s'ha dit que ja és una qüestió de mm, moments que se puga fer oficial la, la contractació de Joan Francesc Ferrer Sicilia, més conegut com Rubí en el món del futbol, que serà el nou entrenador del Llevant d'Unió Esportiva i que ja s'assentarà el dissabte en la banqueta de l'estadi de Mestalla. 11.57 57 i el que ha guanyat 79-82 en Alemanya i i en l'últim segon és el València Bàsquet. Juan Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Eh, final d'infarto, però bé, eh, este equip ho guanya tot. Sí, estem acostumats a patir, afortunadament a, a guanyar, y avui pues eh, sí, al igual que va a correr en el eh, partido davant del Nancy, on Sam Van Rosson va a anotar en l'últim segon la, la, la cistella de la victòria. Avui ha sigut Guillem Vives el que ha anotat també ese eh, triple, que a la fi ha donat la tercera victòria en esta Eurocup davant el Ratio Farm. Eh, sentint la remissió que has fet d'aquest partit de València Bàsquet de Ratio Farm, Ulm i València Bàsquet, eh, a banda de l'últim triple, Guillem Vives ha fet un partit portentós. Sí, ha acabat en 21 punts, ha sigut el màxim anotador de, de València Bàsquet, ha donat a més eh, 9 eh, assistències ha capturat dos rebots i ha acabat en 31 de valoració. Ha sigut el millor, indubtablement, de València Bàsquet, també del partit. Ben secundat, en aquest cas, per Justin Hamilton, que ha fet de 9 punts, que ha capturat també 9 rebots i que ha acabat amb 24 de valoració. I també em quedaria amb el bon tram final d'encontre que ha fet San Emeterio, no? que ha fet, ha fet de 12 punts i també dos triples importants en l'últim quart. Eh, escolta, eh, hem de preguntar, lògicament, eh, per què durant molts minuts València Bàsquet ha anat a remolque i a remolque del conjunt alemany. cert, del conjunt local central o també València Bàsquet eh, avui ha, ha fluixitzat una miqueta en defensa perquè s'ha dit algun comentari sobre la defensa de València Bàsquet A mi la primera part de l'equip no m'ha gustat ha estat molt fluix en defensa, uh -huh. de mm. fet s'anava al descans perdent València Bàsquet 52-37, eh, la desavantatge ha sigut encara de 18 punts, la màxima de, uh mm-hmm. -huh. tot, de tot el partit València Bàsquet ha estat molt fluix en defensa eh, ha estat també jo crec que molt precipitat en atac, no li estaven entrant els triples i això ha fet que molts jugadors eh, pues, pensaren més en passar la pilota a un company que en llançar-se el, el valor i Ratio Falula, més, ha començat en un percentatge espectacular de triples, ha fet un, 6, un 6 de 6, eh, només començar el, el partit, que evidentment les ha donat confiança i ha fet que, que el conjunt valencià pues, estiguera remolt remol pràcticament durant tot el, el partit. En la segona part ha canviat, 7 minuts jo crec que molt bons en el tercer quart, el de l'inici, on l'equip ha treballat molt en defensa, propiciat errades i pèrdues de valor de, de l'equip alemany. Han començat també a, estar, eh, a entrar esos eh, triples, Rafa Martínez, el propi Guillem Vives, també Fernando Sanemeterio, uh mhm. -huh. han començat a, a entonar-se s'ha acostat en aquest marcador, ha arribat a empatar hasta en dues vegades, una vegada inclòs s'ha ficat per davant en el tercer quart, però a partir d'ahir Ràdio Farul ha dominat molt més el partit i sobretot eh, eh, per part de la seva parella nord-americana, eh, sobretot ha estat molt bé Carton, ha, ha fet un molt bon partit i ha ficat aquesta diferència de 3 punts que semblava difícil per a València Bàsquet fins a aquest últim minut on ha aparegut Guillem Vives, que primer ha fet un triple per empatar, posteriorment Ull ha fallat el seu triple ha capturat el rebot València Bàsquet, quedaven 14 segons, ha apurat fins a la fi Guillem Vives, se l'ha jugat i ha aconseguit eh, anotar. Fantàstica, per tant, l'acció de Guillem Vives. He de preguntar-te, lògicament, eh, com ha eh, solventat Pedro Martínez la baixa de Sam Van Rossum, de quina manera ho ha fet per a pal·liar la, la, base, la baixa del belga, que és un jugador importantíssim en aquest equip. Sí, ara mateix jo crec que, que vital. Avui s'ha guanyat el partit, però s'ha sofrit, perquè mm. sobretot n'hi ha hagut eh, mancança no? en la direcció de, de joc de, de València Bàsquet. Ha jugat majoritàriament eh, Guillem Vives, ha provat en eh, John Stefansson, jo mai havia vist a Estefansson jugar de base, uh mhm. -huh. eh, també jo crec que podria haver ajudat un poc més eh, Rafa, Rafa Martínez, però és ara mateix el que disposa Pedro Martínez, no? L'equip l'ha notat, l'ha acusat, evidentment Guillem Ives no pot jugar els 40 minuts i avui s'ha pues, notat, i aquests moments on eh, John Stefansson ha fet el que ha pogut perquè aquest no és el seu rol i el seu paper, i Rafa Martínez tampoc, no? Veurem eh, de cara al dissabte si Sam Van Rosson se pot recuperar o no, perquè les previsions són que és eh, un dubtós eh, seriós, no?, de cara, de cara a aquest eh, partit. Eh, per tant, eh, la la gran eh, lliçó o la gran conseqüència que s'extrau és que aquest equip està acostumant-se a ganar. I quan un equip entra sí. en, la, en la dinàmica positiva eh, és molt complicat baixar-lo de dalt. Eh? I sobretot eh, la personalitat de, de Vives, no? un jugador jove que l'any passat va arribar per a créixer un poc en València Bàsquet. Ja precisament les lesions de Van Rosson li van donar més minuts del que ell podia esperar i ara mateix en una situació com esta, avui jo crec que li va vindre molt bé a Guillem Vives i sobretot molt bé al València Bàsquet que eh, va a dormir avui en, en Alemanya, demà demà torna d'allà cap a València i a partir del dijous a preparar el compromís del pròxim dissabte davant de l'Obradoiro. Perfecte, alguna dada més que afegir, Juanma? Pues pendents d'aquesta evolució de Sant Van Rosson i demà també atents a la resta del grup C on València Bàsquet, això sí passa ja... que passa i com a líder. Sí, efectivament o sigui, va ser líder en solitari amb tres victòries. La pròxima cita europea serà el eh, pròxim dimarts davant del conjunt del Venècia. I és la tranquil·litat de fer els eh, deures i en este cas la part del contracte que li pertoca a València Bàsquet era guanyar, ho ha fet i igual com Pit Romero. Gràcies. Adéu, bona nit. Ho deixem així, ara tanquem la primera mitja hora informativa i entrem ja en el temps del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i 3 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a CIA Esports 97 i la 97.7 Ràdio. Reunits ja els nostres eh, contertulis. Eh, està ja per així Pablo Leiva. Hola Leiva, què tal? Bona nit. tal? Buenas noches. estàs? Pues encantado de estar aquí de nou Igualmente. Ens acompanya també Àlex Pla. Hola Àlex, què tal? Molt bona nit. Molt bona nit. Com estàs? Bé. Estic una miqueta tocada la bola. <laughs> no ho digues, però sí, un poquet. Sí. Bueno, tranquil. Eh, no hi ha aquest xillar passant el dia d'avui. Aquestes tertúlies no són com altres que se fan a 6 en algun canal de de, de les nits. Així, eh, venim a debatre d'una manera racional, lliure, en total llibertat. No tinc que interpretar sí. un paper, entonces, ni res No, no, no, no, no, no, no, tranquil, tranquil, tranquil. És més, probablement el paper l'interpreto jo, perquè duc dos dies barallant-me en quasi tots els contertulis, en els de la ràdio i en els de la tele. jo tinc una teoria molt particular, però bueno, ara parlarem d'ella. I també ens acompanya eh, Manu Badenes. Hola, Manu, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Què tal? Com va la cosa? Bueno, tu diràs. <laughs> que com a aficionat imagina que en guany patim moltíssim. Sí, sí, està la cosa molt calenteta, no? Eh, no o no? O està la gent resignada ja? No, no, no, la cosa està... Com, com diria aquell, com el sender d'un bingo. Calenta, calenta. Calenta, calenta. La pregunta que vos estem fent de fet esta nit és... Penseu que amb la lesió de Rodrigo tornaran negre de les convocatòries o continuaran uno deixant-lo fora? Eh, eh, Folgado ja ha apostat i pensa que va continuar deixant fora el Loro Negredo. Eh, ja veurem què és el que passa. Eh, ara, si ho fa Xina més enllà d'estar d'acord o no d'acord amb la mesura, de saber si té raó o no té raó l'entrenador, és que és inqüestionable que estem ben posats. Per a bé o per a mal, estem ben posats. Ara ara a debatre moltes coses, només això, perquè lògicament eh, jo crec que uno pren certes mesures com a conseqüència de que ell pensa que té un crèdit il·limitat. I jo crec que crèdit il·limitat en la vida ni Emilio Botín en pau descanse. Ell, ell n'hi té prou, eh? Eh? N'hi té prou eh, ne té prou fins ara perquè jo soc i, i, i si voleu començar a parlar d'aquest tema vale? no, no, la, la millor tertúlia jo sempre dic que és la que agarres el tio i el trenques no? perquè no vas, <laughs> eh, vas votant d'un tema a mi això són les tertúlies que em pareixen més, més divertides i que bàsicament el, el eh, moderador intervé poquet perquè són els contertúlies els que entre ells van eh, eh, construint el discurs però bueno, eh, jo en efecte pense que en un principi ell té un poder omnímode ara il·limitat, jo dic una cosa Meriton i qui ha decidit Meriton que estiga duguent la empresa València de Futbol de moment no sap el que és tindre amb Estrella d'Ungles perquè l'hem passat a anar tot rodaet sí. i tu que has estat igual que jo en esa llotja i se muntó un dia en el que jo estava en la llotja i no anava la cosa a mi, jo estava allí però he dir que una llotja que era tu a collona eh? sí, sí, home eh... i al final tots els magnats econòmics que tenen equips i els directius normals i els membres de Consell d'Administració, quan les coses van mal, al final sempre acaba trencant-se la corda per la costa més feble, que és el, eh. l'entrenador. Eh... Per això dic, en un principi sí, podré limitat, però conforme vagin passant les coses, igual uno hauria de començar a pensar que a lo millor a ell li vindria bé perquè apretaria una miqueta més el culet, que igual no s'ha de pensar que té un poder il·limitat. Ell eh, ne té prou, ne té prou. Eh, sí que ja veres que davant de tallar eh, tot i que tingués molt de poder, Mestalla eh, és capaç de tirar a qualsevol, eh, tinga molts milions o siga amic de qui siga. Eh, també de veres que això és la Lliga Espanyola, que això no és la Premier. És que jo, jo crec que poquet a poquet van anar descobrint coses de la Lliga Espanyola, peculiaritats, idiosincràcies pròpies que no se poden exportar a qualsevol lliga i just, justet el que has dit tu antes, eh, mentre la pilota entra, eh, viva Cartagena. Ara bé, eh, quan, quan la cosa es comença a no anar bé és quan es comencen a fer-se preguntes, es comença a qüestionar-se fitxatges, per què juga este, per què no juga este, per què este està lesionat no tal, eh, per què este el deixeix en València, eh, per què estan jugant estos set i no estos quatre, per què la línia defensiva de l'any passat no està jugant, eh, per què tot i no jugar els mateixos diuen en roda de premsa que eh, ui, si estan jugant els mateixos i ara la, la cosa no és, no, no esteu jugant els mateixos hi ha un equip jo-jo, això ja va vaig dir fa, fa setmanes, eh? que l'equip dista molt del que era eh, la pedra, eh, la columna vertebral de l'any passat, a lo que està jugant en guany, eh, hi ha molta diferència, eh? Per cert, no sé si s'ha dit, perdonem l'incís, que no sé si ho ha dit antes perquè venia al cotxe, eh, mm Este Dani Parejo ha sigut pare avui, no sé si ho has dit. Ah, no, no ho sabem, però, sí. però l'enhorabona a Dani Parejo, que ha sigut pare. Ha sigut pare avui. Així que l'enhorabona de part de, de tota la tertúlia, de tota la redacció d'esports de la 97.7 Ràdio. Estava ja eh, molt pendent de, de tot, de quan naixia. Bueno, sí, pues, Dani Parejo, pare, en el dia d'avui, pues, felicitats per al centrecampista del, del València Club de, de Futbol. A veure si l'ajuda també a, a trobar un millor ritme de joc, que jo soc molt de Parejo, però és evident que no està ben guany, Dani. És una, és una evidència. Senyors, penseu que ¿No tiene un, crédito ilimitado, Pablo y, Manu? Creo que lo tiene bastante, bastante grande el crédito. No creo que sea ilimitado porque creo que ningún caso, ningún proyecto tiene una figura indispensable, ni para mí Nuno es indispensable, ni para mí Peter Lim lo es, es decir, al final lo indispensable es el Valencia, eh, pero sí que creo que al final quien manda es Meriton, quien manda es Lim, y, y a ellos les interesa que el proyecto salga bien, y si se tiran dos, tres jornadas más sin ganar, creo que seguirán uno, pero si acaba la primera vuelta, las 18 primeras jornadas y el Valencia está en el puesto décimo, en el puesto noveno, creo que habrá que pensarse muy mucho las cosas. Manu. Sí, yo de acuerdo. Es que yo pensé que nosotros tenim altres necesidades, altres, altres Y, urgencias y bé, no Meriton acaba de arribar, eh, tenen una altra mentalitat i, i pot ser que siga bona per a nosaltres en, en algun aspecte, lo de, la, lo de no tindre i ser petardo al cul, saps? Però jo avui he estat al, al tour del club, de, m'he anat a el meu fill a veure les copes i tal, mm -hmm. i sis lligues, sis lligues, tres d'elles guanyades abans del, del 48 altra perduda per ahir per el 70-71 i després 2001-2002 i 2003-2004 costa molt voler guanyar una lliga a aquest equip sí. eh, costa mitja vida si, la, si, si te dona salut la vida també. Entonces, les nostres successes són altres, però ells acaben d'arribar <laughs> i jo penso que tenim una espècie de nosaltres tenim un dubte acumulat de tots, dels últims 6, 7, 8 anys, saps? Però ells acaben d'arribar i, i sols poden exigir, eh, ser exigits per, per, per la seva feina i han sigut un any bo eh, que no estaven de tot i un altre eh, i, i este any pues que, pues que hem començat mal, malament però és prompte jo és que també pense que l'any passat sincerament no esperaven que eh, que l'equip anara tan bé jo crec que esperàvem que l'equip anara bé però que... que... l'únic problema de l'equip l'any passat és quedar quart vull dir com Unai queda de eh, tres voltes tercer i Unai és un entrenador que no agradava a mi el primer, no m'amague a hores d'ara, sembla com que no que fer per davall de tercera no té mèrit i ser quart l'any passat de la Lliga té molt de mèrit perquè l'equip va acumular, si no recordo mal malament, sis derrotes en tot l'any ja en duguem tres sí, sí, sí, sí, sí. sis derrotes en tot l'any va fer 77 punts rècord històric de punts es quedà a un punt del tercer lloc que era l'Atlètic Madrid que venia a guanyar la Lliga i jo crec que el mero fet de no haver quedat entre els primers crec que no se li dona la transcendència o el mèrit de lo que va aconseguir este equip i el entrenador, el mateix que guany no està sabent durar al grup la temporada passada és es que el, el, el problema benvingut problema és que ja has ficat el llistó ahí dalt i més encara que en guany ja has pogut fer una pretemporada ja has pogut dissenyar tu l'equip has pogut tu fer les provatures entonces ara com a mínim la gent espera, espera el mateix perquè és que a banda el València no és un club que digui no, no, anem a donar-se dos o tres temporades és que el València té que optar cada any a un títol és que té un nivell d'exigència que eh, tenen que donar-se compte els, els, els amos, l'entrenador que així en guany la gent espera un títol sempre espera un títol en guany entonces tu no pots dir no, anem a donar-nos tres anys a construir un equip bueno, sí, sí, no tens diners però és que damunt tens diners tens diners per fitxar te vienes para pa Duras i Chuaos contrastat o, o menys contrastat. Uh mhm. -huh. Però bueno, hauries de poder fer un equip perquè tens potencial econòmic eh, per aspirar a d'això. Entonces, la gent està esperant a d'això. Yo creo que, que siempre hemos dicho que, que en uno persigue y eh, la sombra de Mourinho, que, que le encanta Mourinho y que se quería comer el papel de Mourinho. Igual es que estoy intentando comparar el arranque del Chelsea Hombre, pues a eh, a día de hoy no es el <laughs> mejor no, no, hoy mismo, hace nada. El Stoke City se acaba de cargar al, al, Chelsea. de, la, capital. Yo creo que, sí que es cierto que, el equipo de la temporada pasada no tiene nada que ver a esta. No sé si es cuestión de confianza, no sé si es que eh, Nuno ya no sabe meter presión a estos jugadores, porque también creo que gran parte de culpa, mucha parte de culpa también la tienen los jugadores, pero creo que al final el verano fue horrible, lo fuimos comentando, llegaba junio, veíamos cómo los rivales se reforzaban bien, eh, veíamos cómo llegaba julio más de lo mismo, agosto más de lo mismo. El mercado de fichajes ha sido horrible. Tú el otro día ves como en el Atlético de Madrid, eh, Ferreira Carrasco, que tampoco ha sido un futbolista excesivamente caro, le tocaba la cara al Valencia. Al final, eh, tú estás dependiendo de Feguli, que no está el otro día, que fue el mejor o uno de los mejores en este arranque de I la temporada. Y que ya volem si està el dissabte, que tot apunta que ser molt complicat. Es que al final, ¿dónde está el mercado de fichajes este año? que el centro del campo se ha reforzado realmente. No, pero es que fíjate que, fe, que, que Feguli tiene que bajar al centro del campo por los balones. Tiene que bajar, cogerlos y subirlos. Y como es el único que lo hace, es el único que está creando peligro. I si és una de de les eh, eh, discussions que tenim primeres 3-4 jornades de Liga, quan després d'un partit crec que va ser després del dia del Betis crec que Rodrigo Moreno que dius que abans feia aixina va picar els dits i feia un gol ja, però és que això no és baladí, això no és perquè sí tu abans feies gol més fàcil mm, perquè pressionaves molt més a dalt tenies que recórrer menys metres i tenies més frescura a l'hora de definir davant el porter rival i sabies que no l'haves a tindre moltes però algunes l'haves a tindre ara saps que vas a tindre dos o tres com a molt per partit ...y vens de recorrer 40 metros para arribar al área... No definís esa... Vull que estigues menys en guany de definir no es una casualidad... Ve propicia pero la, falta de fútbol de equipo. No, y de fútbol y yo creo... Lo, lo, vengo manteniendo durante toda la temporada porque al principio sí que es cierto que siempre decimos no, las primeras jornadas son difíciles para todos los equipos porque el físico aún no está al máximo, pero yo veo que el Valencia es uno de los equipos peor trabajados en el aspecto físico de primera división. O sea, es que están muertos todos los partidos. Es que yo... Alguien habló de la lesión de Rodrigo si tiene algo que ver con eso, con la preparación física. Yo no sé hasta qué punto, pero Santi Mina, que es un futurista muy joven... Que yo creo que está un poco fuera de peso, para mi gusto. Ha, pedido el cambio. Para mi gusto está un poco fuera de peso pidió el cambio en dos ocasiones este año y ha pedido el cambio en dos ocasiones, las dos veces que ha sido titular. Eh, bueno, la del Calderón no, las dos anteriores. Yo creo que al final Santimina, con la edad que tiene, no puede permitirse el lujo de pedir el cambio. Jo era el... I és una molt bona reflexió. Espera, perquè eh, estàs tu i està Manu que des de la llunyania imagina que estàs prenent, notes. Manu, que no te diguen motos que, que tinguis que entrar, eh, que tu quan veges no, que tal... No, no, Fica, no, sí, sí. Clava cullera, eh? Però que siga després de la pausa, que ara anem a fer una pauseta per a la Publi i de All seguida right. tornem amb aquestes històries. Mira, el tema de Santimina avui ben parlat i és un dels temes també, el tema físic, l'equip dista anys llum del de la temporada passada. Ah, per cert, i jo sí puc dir que l'equip dista anys llum de la temporada passada perquè la, la temporada passada sí li vaig reconèixer mèrits al València de Futbol ho dic perquè alguns que l'any passat no li reconeixien cap mèrit al València a tenen la barra de dir que l'equip se sembla poca de la temporada passada. Home, si la temporada <laughs> passada no li reconeixies cap mèrit, no sé on veus tu la diferència. 12 i 16, fem una pausa per la Puli i tornem fins a l'hora de la matinada Esports 97 nit. ¿Quieres ver en directo a los mejores cortadores de jamón ibérico? No te pierdas el segundo concurso de cortadores de jamón ibérico Ciudad de Valencia que tendrá lugar el sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. Organizado por Castro y González con el patrocinio de Nuevo Centro y la colaboración de Diniva, Jamones Juan Gargallo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón y el Corte Inglés. Medios oficiales, Levante, Levante Televisión y la 97.7 Radio. Con sorteo de un jamón ibérico entre todos los asistentes. Segundo concurso de cortadores Portadores de Jamón Ibérico Ciudad de Valencia. Sábado 14 de noviembre a las 18 horas en la plaza interior del centro comercial. ¡Te esperamos! Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. La nueva forma de restrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos, 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre, llévate un Hyundai iX35 CRD y Tecno Sky del 2014 por 17.990 euros o financialo por tan solo 324 euros al mes. Nos encontrarás en Pista de Silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. el derbi més dramàtic dels últims anys en la 97.7 Ràdio. Dissabte des de les 5 de la vesprada arriba el derbi de la ciutat de València amb dos equips en hores molt baixes. A les 6 i quart, València-Llevant. Vive el mejor fútbol en Valencia! sense filtres ni edulcorants en la veu de Manolo Montal y Salva Folgado. ¡Y al les de la vesprada, Basket obra Obradoiro amb la veu de Juanma Romero. ¡Sports 97, el partido! el teu equip, la teua Radio. Patrocinen Ferto y Productos Arte. Colaboren Pro a Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatoreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón corazón. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 20 en Esports 97 NIT, en la tertúlia avui amb Manu Badenes, en Pablo Leiva i amb uh, Àlex Pla. Eh, Àlex volia parlar o Pol no sé si queda la, la no, jo volia parlar per, Àlex i també Manu tenia que dir alguna cosa però és que me sap mal per Manu que entre el primer va, vinga Manu, tira-li no, no mira, jo, jo sols he de dir que el problema de Santimina és que a mi m'ha donat por que siga el nostre Illarramendi per a dir d'alguna manera que una, una miqueta li puga la pressió uh mhm, -huh. està clar mm. està clar que sigui un jugador jo... que, que, que marcava bé o que apuntava bé en el Celta però que així la pressió li estiga passant factura i que no acabe de trencar mai. Jo pense que, home, no, no, no, no sóc adiví, però, uh mhm. -huh. però venen per ahí, per, per ahí la cosa, eh? perquè lo de la forma física no m'ho puc creure, si és que té, que, quina edat té? Té 9 anys? Bueno, bueno, sí. Bastant. A veure, això, encara que la pretemporada no siga la ideal, mm, un tio de 9, de 9 anys ha d'estar a tope, uh -huh. a mhm. tope, no pot demanar el canvi, clar. No, però és que jo, le passa a ell... Él ¿Ves como, por ejemplo, tampoco llegan bien a final de los partidos eh, parejos? Bueno, el caso de Andrea ha sido también por las lesiones que, le hemos forzado para que llegue antes en muchas ocasiones. Cuando ha jugado eh, Danilo de titular tampoco llegó bien, y eso que es joven. Eh, por mucho que, sea un delantero y, tampoco se canse mucho, porque en el Valencia los delanteros están pues eh, para mirar, les podríamos poner una silla y están para mirar Alcácer no está bien en los finales de partido, Negredo tampoco, Rodrigo cuando juega tampoco, Piatita. Es que yo sigo diciendo que el mejor jugador de la temporada en el Valencia es Feguli. Sí, lo es. De Tomás, es, este Santimina, y yo tampoco quiero cebarme con él, eh, pero yo creo que temporadas atrás era el clásico jugador que fichaba el Valencia para cederlo a una media que se fogueara y si valía repescarlo. Eh, pero es que ahora nosotros nos hemos convertido en un club donde se foguean. ¿No? Aquí tienen que venir hechos. <laughs> el que no esté hecho, que se foguee en otro. ¿Por qué se tienen que foguear aquí? Para que pasen las jornadas. Son el club probeta. Sí, efectivamente. se, han convertido en un laboratorio. Por eso el mejor ejemplo de que el verano no fue bueno. Porque para mí Santi es un fantástico jugador. No tengo dudas de que eh, puede ser un buen futuro para el Valencia. Pero es que Santi ha costado 10 y tú te paras a pensar y en verano Nolito costaba 18. cláusula de rescisión. Es decir, lo pones encima de la mesa y ni negocias. Hmm. Es que al final Norito 18 millones no es barato. A mí me sembra tan clar Mina perdeu com Norito per 18. Pff, sé ah. que eso és impopular perquè era Norito és el jugador de moda. No, yo estoy en también Norito no Y fa siempre a matí regat. A, a, a Norito... I té el si tira Sí, sí, es, como... es que te una edad, un recorregut, Es que mi, y, y, y, y i tornem a les impopularitats, però com és el que pense, i no sé si deu tenir la llibertat de poder parar tranquil·lament, ho dic, Eh, mireu Negredo. Que és conflictiu. Quan, no, no, mireu, no, no, mireu Negredo. Vull dir, quan tu ah, fitxes ja, ja. un jugador en un preu, tu tens que visualitzar també el risc. Vull dir, Poh, Nolito, si tu invertisses 18, després, quin rendiment li pots treure a l'hora que no hi escabe? Perquè mireu el que està passant ara. Pues que eh? jo no tenia ninguna duda de que Nolito saldria bien i sigo ¿Y diciendo... ¿Y dudas en Negredo? ¿Quan, sí. quan vingué? Sí. Sí, porque venía lesionado. fichar a un jugador lesionado tiene su riesgo, no es lo mismo. Eso, eso es primero y principal. Y lo segundo, desde febrero hasta junio, su participación en el, Manchester City, en el Manchester City ha sido como su participación en el último año y medio en Valencia. Entonces sí que existen dudas. Yo creo que con Nolito la duda ya no es si debe ir convocado a la selección. Yo para mí la duda es en qué posición de titular debe jugar porque para mí es titular indiscutible y a la selección española. si son gustos y si gustos no. Y yo creo que en el Valencia ahora mismo le preguntamos o hacemos una encuesta a los aficionados y Nolito sería para el 90% de los aficionados titular en el Valencia. Yo no lo sé. En, cualquier caso, ahora mismo en el Valencia la posición que nos hace falta para mí no es la de Nolito. No, no, es la de Parejo. Sí, sí, no tengo. <laughs> Pero es que para eso también está Moutinho en el mercado de fichajes y su representante un día después de que quedaron eliminados precisamente por el Valencia, reconoce que a él, o sea, que, que Moutinho quiere jugar la Champions. Claro. Entonces, ¿dónde está la Peter Lim en ese momento? Y yo soy muy parejista. Eh, yo creo que Dani Parejo funciona cuando se juega otra cosa. Es decir, así como André Gómez sí que te puede hacer conducción de balón, bajar, arrastrarla, conducirla hasta, hasta medio campo, hacer la transición, Dani, en cuanto brilles, es, en el primer toque. Eh, pero para que para que brille en el primer toque, el equipo tiene que jugar casi de memoria. Tiene que tener. rápido. Tiene que tener un patrón de juego y un esquema de juego muy claro. En el, en el Calderón hay dos situaciones que a mí me preocupan mucho. Las dos son de, lenguaje verbal. Una es, eh, no sé si se había lesionado ya Rodrigo, la vez que ahí no me acuerdo, que le hacen un plano corto a, a Nuno y le veo abatido. és que jo crec que no se bloqueja jo i és alta de les circumstàncies en les quals i, i ho parlàvem abans eh, jo crec que no és ara sé que és, ara és molt fàcil pegar en una tot el que sigui pegar en una és popular val? Nuno, ara tu li pots culpar de la pujada del preu de barril Brent de, tot, tot està ben vist ara pegar en una és tal i una de les coses que diuen és eh, perquè va dir en la programa igual el plantejament no va ser el millor jo crec que se refereix al tram final del partit jo crec que el plantejament d'inici amb els 4 en el mig, amb els dos laterals per fora en idea de que segons Puigdemont lateral B Mina per esquerra, B Rodrigo per dreta pogueren fer eh, eh, parella per banda per ajudar a tindre profunditat i amb un Rodrigo que se le veia amb ganes i se li va voler ràpid i, sí, i sí, Rodrigo, més ja ho contàrem el dijous en esta mateixa sintonia està entrenant molt bé i el cos tècnic està considerant de donar-li l'oportunitat en el Calderón que la informació que donarem era, era bona però sí que crec que hi ha una cosa que a millor primer tampoc era el millor plantejament del món jo, jo dic que no és tan roïn com sembla i sobretot que n'hi ha en efecte una possibilitat una situació clara que és la que tu deies del, del plan al curt de, sí, de del de Nuno ah, quan, quan a Nuno se li cau Rodrigo se li, se li ve poner damunt no sap què fer per a recomposar aquest equip que a lo millor el canvi no tenia que haver i, i va en contra del que dic a lo millor el canvi no tenia que, que haver sigut Alcácer a lo millor el que tenia que haver sigut un altre centrecampista per a tirar eh, un, un centrecampista de banda per a tirar ja a dos en banda ficar a lo millor André de mitja punta de Santimina de punta no sé, mm. a lo millor era millor ese canvi que el canvi que batejar en Folgado jo en el seu dia quan estàvem en Radio 9 eh, eh, que feia un any que era el canvi de taller mecànic pesa per pesa roda per roda, eh, carburador per carburador, lateral dret per lateral dret, davanter per davanter, eh, interior esquerra per interior esquerra. Vull dir, això són, són canvis de, de, de, de, de mecànic, pesa per pesa, sí. no canvia res, val? I en efecte, a mitja eh, és de llenguatge no verbal, i és una, i l'altra la recordarà Pablo, quan fan el 2-0, que ell posa la més la, el fragment de la tertúlia, quan jo dic, mireu, perquè per això la, en la tele no es veu, però jo des de la tele no veia, un, dos, tres, quatre, cinc jugadors gacho mirante a terra cuando eh, Jaume la pilota de la portería pero a la capa al centre i traure en el cap Pero que ahí también entra en juego otro valor y es eh, hay un futbolista que hay gente que tiene muchos eh, fans en, este caso tú también Manolo yo nunca me he declarado parejista a mí es un futbolista que me parece como se denomina en Argentina un pecho frío me parece que cuando el equipo está bien pues él se puede sumar a la fiesta pero si el equipo está mal nunca te va a salvar de nada eh, al contrario te puede, te puede ahogar un poco más. Y el otro día, parejo, en el Calderón, los futbolistas necesitan un tío que, les pegue una palmada en la espalda, que les diga, oye, esto lo sacamos sí o Parejo no yo soy, ah, yo soy de Parejo, pero Parejo no puede ser mai y ese, jugador. Entonces no le des el brazalete. historia... Entonces no hay que darle el brazalete. Ahí, también le doy la mano. ahí podrían discutir. Ahí podrían discutir, sí, vale te la compre. pero también ser que això és una situació que venim demandant eh, des del principi de la temporada jo vaig escriure este, eh, a principi de, de setembre després del... Ho comentàvem ahir també en la tertúlia, però bueno, com ve el cas, eh, i és un bon exemple, després de l'exhibició de Pau Gasol contra França en l'europeu de bàsquet, eh, que estaven mirant tots els partits, i les estrelles de Pau Gasol mos, a, estava bé, les celebràvem, però el que mos tornava botxos, el que te posava la pell de gallina, el que te feia botar del seient era quan Gasol xillava la graderia, se pegava els cols en el pit. Això també marca un lideratge que el que està al costat d'aquest jugador diu, eh, jo en este, liguany, jo en este no a França, als Estats Units me'l menge, Acabes creguent en el líder ball. I ara mateix el València no té això jugador. No té un jugador... Mira, que no Xina, que comentàvem l'any passat, el València fa, eh, encaixa l'1-0 en el Calderón, comença a bramar el Calderón, l'equip comença a fer-se xicotet, xicotet, i, i arriba Otamendi, s'encara dos voltes en Mansukic, eh, s'encara no sé qui, monta un quilombo, pega tres xillits darrere i posa tots en fila de uno, vull dir, ara mateix no tens això. No, lleva de Mustafi tal vegada, mm. però... I Mustafi tampoc és... és... Podrà ser... Tal vegada, eh, tal vegada. Podrà ser-ho, ser però tampoc veig que pel caràcter serà un tio que puga tirar del carro, però no serà aquest líder. No. Falta no, una, una tens una colla de teenagers. Mm -hmm. Digues... Eh... Sí, que mos ah. falta una yala. Exacte. Un que, que estiga gritant, que estiga manant, que estiga... El que està fent Jaume, sense, sense demanar-ho no, ningú. Sí. Sí, això és una... En part és una realitat, ja la diguem el dia del Gent, el que millor... El més veterà era el més pollastre. El dia del Gent, que tens el Gent atacant amb 2 a 1 en els últims minuts de partit, i en el minut 90 de partit hi ha una centrada Eh, bloca per dalt o intenta rebutjar el Jaume, topeta, Cree que es amb un futbolista del, del Y estira mm. Tres 3 o 4 minutos a terra a Pedro temps. el mes pollastre era el que mejor va decir el partido Y lo que había que hacer en ese momento Tenazos Es Que, siempre que que tindre un original, tot que no estigui en el camp, eh? que no estigui actuant, mm, però sempre mm. siempre que, que un mejor ejemplo, el otro día el Athletic, no en esta jornada de Liga, no ayer, la semana pasada, lo estaba pasando mal y Gurpegui desde el banquillo era un escándalo. O sea, tú te fijabas en Gurpegui y yo creo que le hacían más caso que a Ernesto Valverde. <laughs> Los galones, los galones que tiene ese tío. Y en el Valencia no hay nadie así. Puede ser, de hecho, hay. Eh, a mí es que me gusta mucho el cine, Manolo lo sabe. Eh, creo que es en Moneyball. Brad Pitt eh, se, acerca a hablar con un batador en el vestuario y le dice: Mira, sé que es tu última temporada, que está reventado físicamente. Igual te puedo sacar algo de calidad, pero yo a ti te quiero aquí para otra cosa. Quiero que me jalees al equipo. Quiero que respeten tu autoridad y algo y sin es el que hace falta. Sí, señor. Sí, senyor. Que gran pel·lícula. Moneyball, Brad Pitt. Espectacular. Fem de, de Billy Bean. 12 i 31. Fem una pausa per a la publi. Tornem, vegem els vostres missatges. En la pregunta que vos estem fent, que ara li anem a fer als nostres contertulis, penseu que uno eh, va reintegrar a Negredo després de la lesió de Rodrigo o que continuarà apartant de les convocatòries. Però encara mos queda en aquest tema i molts més d'ací fins a l'hora de la matinada. En eh, Esports 97 nit, així en la 97.7 Ràdio. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis. Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Desierto, del latín desertus, despoblado, solo, inhabitado. Pero no por mucho tiempo. Ven a tu servicio oficial Peugeot, realiza el mantenimiento de tu Peugeot por solo 149 euros y participa en el sorteo para asistir al Rally Dakar 2016 con el Team Peugeot Total. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en torrente y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. El derby dramático de los últimos años en la 97.7 Radio. Dissabte, des de les 5 de la vesprada, arriba el derbi de la ciutat de València amb dos equips en hores molt baixes. A les 6 i quart, valència llemant vive el mejor fútbol en Valencia! sense filtres ni edulcorants en la veu de Manolo Montal y Salva Folgado. ¡Y al les de la vesprada, Valencia Bàsquet Obradoiro amb la veu de Juanma Romero. ¡Sports 97, el partido! el teu equip, la Teu Radio Patrocinen Ferto y Productos Arte. Colaboren Pro a Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatoreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón corazón. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Hey! Entonces que estava una para hablar de cine, Pero no, ya que... ya que... <laughs> es una esquina. Eh, y ya que torna, todo porque es el momento de hacer la cosa más importante de la tertulia que es sentir y llegir al nuestros eh, la pregunta que este pensó que en uno después de la lesión de Rodrigo va a tornar a convocar a eh, Negredo o no? O que continuará a lo fora. Marius Andreas, Meriton tiene confianza en uno es a largo plazo el proyecto, así que si está o no está Negredo, Nuno no está en peligro. Daniel Hidalgo Gómez dio un Negredo se ha ganado el vestuario y el vestuario está con Negredo. Bueno, espero que por el bien del equipo y del vestuario vuelva. Luis López Diu, lo normal es que vuelva, pero con uno todo es posible, es capaz de llevar a cualquier juvenil. Davis Diu, el espíritu del Valencia Basket es en el que debe mirarse en uno. 18 puntos abajo y tras el descanso el Valencia Basket ha sido otro. Salvador eh, Fernando, Diu no hará con, como el Astana contra el Atlético, convocará 17 con el de a Negredo. Charo Montes diu, porque el València Bàsquet té entrenador. Bolete diu, hora d'alçar-se, que deixa de fer tonteries Nuno i que ho faci facilet, per a, per la saca, zero experiments i cadascú la seva posició una arbona que en la, en la entrevista que le han fet a Braulio Vázquez, preguntándole li per Rubí, que va a ser el entrenador del Valladolid, les preguntaba, y es cierto, era un to de paregut, en cierta zona digo, ¿está hablando Braulio o Javier Tebas? Pues no, era Braulio. Javier Tebas pero a las radios, y ves, per a les ràdios te digo yo que si no hemos cobrado avance un canon, va a ser que no. Boete digo, no sé si Seguedo tornará. Ya he más a paquets altramusos y cacaos, pero si no, no tornara, millor. Tornem? José S. Diu, el Valencia ficha jugadores jóvenes para revalorizar. Faltan tres dinosaurios. Jugadores de 31 años dieron y han dado muchas alegrías. Amun Diu, si el amo le deja, se lo carga. Pero es una inversión grande del IM. Una duda, si tiran en uno, ¿quién ficha al sustituto? Gran pregunta. ¿Quién vigila al vigilante? El director deportivo, que puede ser él. Que es uno. Ahora, también uno olvide de comenzar, pero que dien del poder ilimitado y la confianza y el crédito también también uno olvide de comenzar a preguntarse... si a lo millor en el seu voltant no té algú d'assumptos internos. La poli de la poli. Eh, JW Fighter Sam diu tornarà per intentar calmar-nos a la marabunta però no jugarà, el seu gos massa gran ya, no, no, Cagao eh, Amun diu, quería daros las gracias por leernos y por estar ahí. Murcia es maravillosa, pero sin vosotros no escucharía nada de Valencia. Les gracias a tú por estar ahí, por participar, por interactuar, por responder las preguntas, por dirnos la teva opinió sobre el que vos da la gana y sobre todo partir d'un lloc pues, on informar-te de lo que fan el València, sense més pretensions. No volem ser més que una opció per les nits per informar-vos del, que, per informar del que fa el València Club de Futbol i per a contar les coses. Quan siguin més agradables les gaudirem tots, quan siguin menys agradables no les gaudirem tant, però també tenim l'obligació de, de contar-les. Eh, així que, de qualsevol manera, molt agraït i moltes gràcies a tota la gent, especialment que ens sentiu des de fora de, de València. Javi diu, si no vuelve se tira piedras a su propio tejado. De todas maneras, Negredo no és el problema. Daniel Martínez, si conseguís enxufar a Negredo, remontarà per fi en eficàcia. Ja va siguent hora de donar un col d'efecte al xoc. Eh, David, amigo Moya, espero equivocarme, pero es más difícil que cuente con Depor con Negredo, aunque solo sea para el banquillo. Nuno vete ya. Peña el Facebook diu que debería contar con él. Che David diu, me parece que le ha hecho la cruz como a Joe Pereira. No creo que juegue. Paco Tarazona, cree que lo mantendrá fuera. No os veréis en ese, tipo en el banquillo de Valencia. Nuno, go home. Bueno, pues son las preguntas que está ara mateix eh, responen la gent, són les respostes que està donant la gent a això, a aquesta pregunta que estem fent al voltant de si penseu que Negredo torna o no torna després de la lesió de Rodrigo el dissabte en el Calderón. I ja que estem en aquesta vessant, en aquest plànol, aprofite a Manu Adeles, a Pablo Leiva i a Alex Pla. Senyors, tornarà Negredo la convocatòria del cap de setmana o eh, no va continuar sense convocar el davanter Vallegar? Jo penso que tornarà, però tornarà a calfar la banqueta. Eso és el que va fer. Que le tire mano, mano. No, no, no tenim la solució. Jo penso que, mira, jo ho deia en l'article del diumenge, que és que ara es diu la gent és molt coherent de les seues idees i tal, i està, està molt bé presumir això, però a, a, en ma casa, en la família de mon pare, uh mhm. -huh. això es deia cabut. Mhm. Cabut. Nosaltres tenim un gent cabut i és el mateix. És que sóc coherente amb mis idees. Mira, qui ha fitxat a Negredo? El València Club de Futbol. Però qui, qui, qui, qui, qui? Ha dit, ha dit, ha dit, qui, qui, qui, qui va... Eh, és una aposta de Rufete. I és una cosa... No, no, no, però de tota manera, de tota manera, ell va dir, tenia... Eh, com, com li varen presentar? Com va, com va la dir? bomba. La bomba, la bomba. Vamos, si es la bomba. Yo te di que en uno que eh, Negredo no era la primera tria ni la primera elección de Nuno. Eso está claro. Eso ya es veía, es per, per las seguas sensaciones i per lo que de ella ya se, se percibía desde el cambio. También te digo una cosa, igual que te digo una cosa, t'he dit otra. Yo encara estoy esperando a Negredo, eh? Y yo. Pero ¿sabes una cosa? Este estiu s'ha ficat les piles. Y yo... eh, el año passat no estaven res convençut. Ha tingut dos intervencions decisives Decisive, bueno, una sobretot, ¿vale? i per què ha parlat jo pense que s'ha agafat el tema de què ha, de què ha parlat per a, per, a, per a eixir per la tangent però un entrenador que ha anunciat a la bomba Manu, ja sos, informa Manu, ja sos informació abans que Negredo parlar en aquest acte de la roba de calcer esportiu que el vestix molt probablement ja estava presa de la decisió de deixar-lo fora de les convocatòries Entonces... Per coses que havien ocorregut en Bilbao, que per a uno con, constituïixen un punt i final a l'hora d'intentar treure-li suc a aquesta inversió de 27 milions d'euros. Pues mira, jo pense que un entrenador que té un jugador d'aquesta magnitud estiga millor o, pitjor, o pitjor té la obligació moral i professional de traure el millor partit possible. Y el jugador también ha de tenir aquesta el de partido el mejor partido posible, eh? claro, ah, està eso está claro, ah, clar, ah, eso está claro. Yo no sé, porque claro, es que a nosotros no nos arriba toda la información, también es verdad. de, to de todos modos creo que, que se es demasiado exigente con Negredo demasiado exigente y yo recuerdo a un jugador que costado sí, millones de euros yo recuerdo evidentemente que yo recuerdo mejores partidos o mejores minutos esta temporada esta temporada a Negredo que Alcácer esta temporada? Es yo que esta temporada ha comenzado a volver Bueno, apenas han olido bola. No, no, ninguno de los dos han olido. El Athletic Club, val, val, val, lo sé. Es que La, la ronda del Athletic Club es terrorífica. pero escolta, que es una cuestión de estadística eh, de, que, que no se puede crucificar a un jugador por una jugada, Y parece que ve por ahí. pero no, no, si tú dices que lo que me acabas de decir Pero, una jugada, pero una temporada y pico, eh, i, per, però i, per, i per algunes coses més <clears throat> sí, jo no vaig a ser el que les diga Manolo, però no portar-lo és tancar tota, la, tota possibilitat d'una solució en un moment determinat eh? Uh mhm. -huh. és que no, no, jo no dic que no tinga que menjar banquillo eh? el que dic és que deixar-lo a la grada tres partits seguits és una declaració d'intencions que no té, no té bona molt, pinta. Molt clara i molt evident. I, de fet, ja hem començat a tenir la primera mitja hora informativa que el rumor que ells ahir de que l'Olimpíc de Marsella podia estar interessat en la contratació de Negredo és un oferiment del seu grup, de Doyen. Si Doyen està ja fent oferiments és perquè sap que així s'ha e- acabat. per això mismo creo, i mi contestació a la pregunta es que antes llama a Espanyeta que a Negredo. <laughs> Salvas de la mateixa opinió que tu ja sé que passo últimament moltes hores junts en, el, en els partits i, <laughs> i esteu contagiant-se l'un a l'altre val? però però lo, lo, lo qual eh, eh, eh és, és bo per a tu perquè sabe, és, és fan, un fantàstic periodista però, però en efecte eh, jo també s'ho dic sempre això és que, és que ja volem. ara, també dic una cosa per a bé o per a mal agrada o no agrada, que sé que no agrada si és capaç de fer això este, este cada setmana demostra tindre-los molt ben posats home, deixar-lo dalt seria pf, bueno, eh, jo crec que seria molt, molt, molt arriscat eh, jo, jo el que no sé és eh, com, com, com bé ha comentat ell que nosaltres tenim eh, connexió a, a un informatiu fins a un punt jo no sé si és que Negredo li ha dit al míster lo que ahir me digui un estudiador de València en qui estic prenent cafè que me digui mira Àlex, eh, per el cas de Rodrigo de Pol en mi època De Pol es diferente. Pues- pues, para, así el defensor no 1 de De Pol el tens Pues, pues me dije yo, yo en mi época, eh, en el caso de Rodrigo De Pol y algún otro jugador, estaba en la situación en la que está ese jugador, me iba a hablar con el presidente y le decía, o me tiras a mí a la puta calle o tiras al entrenador, pero yo quiero jugar. Yo no sé el, nivel de discusión que han tenido els dos, que tal y China pero que los dos tienen mol de carácter eh? son son molt de eh? parlar a la cara, los dos. Ara, eh, si agarra aquesta decisió és, és, és molt dràstica, de loco. 12 i 45, fem una pausa per la publicitat i tornem per a rematar la tertúlia, vinga. Llega a Sagunto la carrera definitiva. Farinato Reis Pon a prueba tus límites, desafía tu fuerza, lleva al máximo tu corazón, escala muros, arrástrate, supera alambradas infinitas y saca tu mejor versión. Inscripciones limitadas. farinatorrace.com. Castillo de Sagunto, 1 de noviembre de 2015. Patrocina Multipower. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Deja de soñar con él. Ahora y solo hasta el 30 de septiembre tienes un Ford Focus por 13.390 euros o un Ford Fiesta por 8.990 con la tecnología que necesitas. Y es que a veces los sueños se hacen condiciones en Ford.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. La nueva forma de reestrenar coches se llama Proa Ocasión. Proa Ocasión es tu nueva tienda multimarca con los mejores vehículos seminuevos 100% garantizados, con la mayor variedad para que encuentres el coche que mejor se adapta a ti. Solo en octubre llévate un Ford Cuba 2.0 DS 140 caballos 4x4 seminuevo por 11.500 euros o financialo por tan solo 200 euros al mes. Nos encontrarás en pista de silla 44, Masanasa, Autovía de Alicante, salida 10. el derbi més dramàtic dels últims anys en la 97.7 Ràdio. Dissabte des de les 5 de la vesprada arriba el derbi de la ciutat de València amb dos equips en hores molt baixes. A les 6 i quart, València-Llevant. Viu el millor futbol en valencià sense filtres ni edulcorants en la veu de Manolo Montal i Salva Folgado. I a les 8 de la vesprada, València Bàsquet Obradoiro amb la veu de Juanma Romero. Esports 97, el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Pro a Ocasión, Tasco, Fotopro, Toyota Valencia, Teletaxi y farinatorreis.com, la carrera que cambiará tu vida. Pon a prueba tu corazón. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. I a tot això, digues. Jo vull reprendre el debat perquè estava en, en, en micro tancat, que estava, que estava molt, molt jo volia fer un símil en, en el bàsquet, jo no soc massa de bàsquet. Bé, Antes ho el tema de, de, de Paul és diferent. I, Ah, sí, el tema de Pol ho havia tret també. El tema de Paul simplement que no li agrada. Directament. Ja està. No és una qüestió ni de que hagi tingut mal rollonet, ni de que hagi hagut tensió en el vestidor com si llegués Negredo, ni que estime que no entrena al nivell que s'ha d'entrenar, cosa que sí que estimen de Negredo. No, el tema de Negredo és que ell no el veu. Tindrà raó o no tindrà raó? El temps li la donarà. Jo crec que De Paul no, és, no ha portat tanta València com diuen, però sí ha demostrat detalls de que hauria de tindre una major continuïtat de la que té. Sí, jo, jo De Paul, per a mi, el que he vist hasta ara, no és llegir de titular, és per aquells que revolucionen un partit, el que he vist hasta ara, eh? Però eh, el, el símil que volia fer jo en el cas, en el cas Negredo, estàvem parlant antes del, del, del bàsquet. Eh, quan li fan ell i se plana eh, curtet a, a Pau Gasol, eh, que está sentint les, les instruccions d'Escariolo i que fica careto de però qué estàs diciendo, <laughs> però com vamos a jugar així clar, eh, Escariolo se queda en la copla però és que després Gasol te fa el partit i ahora veure què li dius si te marca, de 80 te marca 40 mm. punts claro. com, <laughs> com que no te rao. és que, és que hice la diferència perquè tu si, si qüestiones el plantejament si qüestiones al tècnic però després eh, claves dos gols pues, pues estar a però si damunt que qüestiones eh, en l'actitud retadora del descans al tècnic eh, després l'Atlètic te fa un gol perquè tu no estàs concentrat en una jugada de pilota parada i erres el mà a mà que erres de bandera i tot sobretot, no per errar un mà a mà que això, el jugador que no ha errat un mà a mà que ho diga, però sobretot eh, de la manera en què ho erra la sensació que da la sensació sí, sí. que dona pues clar eh, de, de fet hi ha alguna teoria maliciosa que a lo millor eh, Negredo ja sabia el que anava a passar i per això diu el que diu davant de, en, en la famosa entrevista hmm. Jo, jo de tota manera no crec ni que el problema siga Negredo no, jo crec tampoc, ni Alcácer, eh? ni la solució siga Alcácer ni Negredo. Correcte. A mi m'és igual, tu, tu ara mateix claves 10 davanters. El problema és que este equip té <laughs> plom, este equip té plom en les sí, cames sí. i en el cap, ara mateix. Este equip té plom, este equip no va. Este equip no va, este equip no, no, no se sembla en res a lo que era l'any passat, que era un equip que te podia agradar més o més, però era reconeixible. El València, que va ser tan criticat per la seva victòria nosaltres en el Madrigal, jo dic, jo vull que el meu equip fora de cara jugue sempre com ha jugat en el Madrigal pues has jugat mal, pues ha tingut sort, que és el mateix que dius quan te guanyen el Madrid i el Barça fent aquests partits en Mestalla. Hem tingut moltes, ells només han tingut esa pilota parada de gent clavat. En efecte, és que és equips guarans moltes voltes. I el València l'any passat era un equip gran perquè era reconeixible en la seva identitat. Això mateix és irreconeixible. No, sí. De fet, el segon detall de llenguatge rural que volia dir jo, el primer, el primer era el, el plano curt que, que li Però fan al sí. míster. Que ja li passen uno, perdona que te talli, en San Mamés, quan li fan el 2 a 1. Sí, no, el, el tercero, el tercero. El, el tercer, sí. que, que fica careto de que se troba incapaç de revertir la situació. Mm. I el segon, crec que és en la son part, eh, li passen la, la pilota Gallà, la rep en la banda, alça el cap, mira d'esquerra dreta i la tira pa carrere i fan els braços i aixina com diguent i què coño sí. hago con el balón? Y ese es el problema. Yo es que también creo que el, problema de este Valencia, o la diferencia de este Valencia de la temporada pasada, ya no es tanto con balón a sin balón. Es decir, antes el balón se robaba a 30 metros de la portería, 20 metros de la portería. Entonces, tú ahí tenías más capacidad para generar algo de peligro en milésimas de segundo. Y el llevaba arribaba mes fresquet a la hora de plantarse el mm. del porter rival y definir. Es que yo creo que ahí está la clave. el Valencia ahora mismo físicamente no está bien, pero ya no es solo eso, sino que ya no tienen la frescura de robar y darla. Yo creo que uno de los motivos es que, sí que es cierto que en ese centro del campo el físico ha venido a menos, es decir, tú cuando tu cabeza funciona mal, las penas van más lentas, y es algo evidente, no creo que le pasa a todo el mundo, y el balón sale más, lento de las penas de los futbolistas y por eso no hay ocasiones, por mucho que digan, no es que no las metemos, a mí me cuesta encontrar por partido ocasiones claras, claras de gol. No pocas, no pocas casi ninguna. No, no, el día del Calderón, cap la única, la del penal. Bueno, y, pues, pues, ya, y, ya, está. Nuno dijo en rueda de prensa, hemos tenido alguna ocasión para... El problema de Nuno en rueda de prensa es que está mutante en Nunay. Sí, que, que este era el camino. o alguna així. No, no, eh, sí. no, no, no, no. Sí, sí, no, estan votant en una, en una, eh, Manu. Està, sí, sí, està. Jo, eh, lo del Atleti l'altre dia va ser un Nuno Kiri, no sé, no sé. <laughs> Un Nuno Kiri. <laughs> Va ser terrorífic. I lo pitjor és que, lo pitjor saps lo que passa? No és, no és com juguen o, o que veig que no n'hi ha solucions, sinó que lo que conta a les rodes de, de premsa no arriba a l'alma de la gent, no? Ja, ja és un discurs manido, que està molt... Ja l'hem passat moltes rodes de premsa, eren poc creïbles increïbles, però bueno, com anava guanyant, com he dit jo en la, en la editorial al principi, al ric i al guapo tot li parava. Però ara resulta que, clar, jo l'altre dia quan sentim la primera resposta de la roda de premsa, jo crec que vaig sentar, no me vaig poder aguantar, vaig sentar, dic, no me crec res del que està dient. Hombre, de fet, a mi m'ha donat la sensació eh, que al remat se parlava més de la roda de premsa que del propi partit. Però és que, i, i, i, per això jo estic dient que eh, no muta en un any, vull dir, una de les coses que va causar el desgast de la imatge any en València, entre d'altres, eh, de la imatge diurna, dic. Eh, és que eh, en les rodes de premsa tu veies, per exemple, jo tenia eh, el Twitter que manejàvem en el programa, en aquell moment quan jo feia el, el, el punt a punt, el carrusel abans de que me passaven a la taula, i tu veies que la gent, a la millor arribaven 50 tuits de gent cabrejada. Després de la roda de premsa, arribaven 150 tuits de gent més, més indignada encara per la roda de premsa. Per això t'he dit que aquestes rodes de premsa <laughs> és que, si no ho sapiguera el poc favor que fan aquestes rodes de premsa probablement no les faria, però com no és evident que no té massa idea de comunicació bueno, igual. i de l'única idea és d'aïllar, aïllar, aïllar, aïllar, com si fos els periodistes els que, els que marquen. Eh? Igual l'azadrede, igual l'azadrede. sea, siempre se ha dicho precisamente de, su amor platónico de, de Mourinho, que cuando hacía un mal partido el Madrid o del Chelsea o las ruedas de prensa Mourinho, ¿cómo son? Pues ataca al periodista de BT Sport, atacaba en su momento el famoso ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el partido había sido pésimo del Madrid y habían estaban casi eliminados. Es decir, las ruedas de prensa Mourinho, cuando un partido va mal, no iban relacionado así el juego. Sí, pero es que Mourinho arribaba y te montaba un pollastre el entrenador rival, a me es es que Nuno, a eso tampoco fa. No, no, no entra... No, no, no, pero es que atención Aquí A la de pesa de un Mourinho de Sí, sí. sí. que Nuno uno qué <laughs> es que lo que lo que feía Mourinho era atacar, el que feía una era eh, pues divagar, montar, la segunda historia, la segunda película Eh, el que fa uno es es lo que se fa en Matrix, Está siguiente siguiente el, el blanc, estás en un mon paralelo <laughs> Eh, això, no, sí, això és una realitat. Qui arriba més tocat el dissabte? Uf. És una gran pregunta, eh? El derbi, este derbi, que ho, ho deia jo ahir i se reia la gent, però cert, que és un derbi que podria perfectament vindre patrocinat eh, per, per seguros en l'ocaso, eh, damunt és que es juga el dia de la nit de Halloween. Vull dir, eh, ja... Damunt? Més, Mira, no m'he caigut en <laughs> això. És que ja més dades no poden confluir. És el que el llevant sembla que arribarà ja amb tècnic nou, amb Rubí a la banqueta, i el València amb un tècnic pues, que tots volgueren que fora un no però no, <laughs> se'l de sempre que és un espíritu santo però, però espera pensar-se estem parlant poc de derbi una setmana de derbi que hauria de ser una festa per a tots perquè un derbi en primera per ansietat és una festa per a tots perquè ni València ni Llevant tenen el cos, tenen el cos per derbis eh jo, jo, tinc, jo tinc molta por eh, des del punt de vista valencianista eh, pel partit eh, Nuno te, te prácticamente en contra, El equipo no está hecho a eh, el Iván sí que es de veres que tampoco está hecho a res, però... Ven entrenador ¿no? Viene jefe nuevo a la oficina y, me tengo que poner la camisa nueva, me tengo que poner la camisa nueva y la colonia y es bien, con lo cual voy a correr más que en mi vida y, ya boreme, ¿eh? ya eh? Manu, tú cómo el tema? no, jo, jo és que ja no vull saber res. Jo que vull... és <laughs> que jo, de veritat, l'únic que vull és que, és que n'hi hagi un sistema de joc que, que tinguem la possessió una miqueta, que no... Perquè la gent parla molt bé de l'any passat, però és que eren pollos sense cap és que no, no, el que passa és i vàrem arribar en l'últim minut de l'últim partit perquè que... l'equip se, el, se cau en el trau final de Lliga i s'aguanta per els partits en Mestalla i perquè era un equip que no baixava braços bueno, no t'equivoques Sí, sí, però... <laughs> este, equip, este equip comença de caure després del 0-4 en ells, 0-4 en ells, perdó, i a partir d'ahir no torna a guanyar. L'any passat, un partit fora de casa fins a l'últim en, en Almeria. Però és cert que aquest equip va al, Berna al Camp Nou i competís, va al Bernabéu i competís, que ningú s'oblida això, eh? Sí, sí. Va a Sant Mamés i li la furten en l'últim minut i li gol en fora de joc de Duriz. Vull dir, aquest equip l'any passat no seria bonico, perquè no era bonico. Escolta, Pero este equipo tenía una actitud reconocible y unas ideas reconocibles Que no de lo que joven, Te la compre. Que no la bonico lo que joven, Te la compre. Pero este era un equipo que competía. Es que el Valencia que competía es mort. Yo por eso creo que, que este año el Levante, el único partido que no compite es el de la Real Sociedad, que le cascan cuatro, porque el del Getafe sí que el, el marcador se ha abultado, pero le marcan en el 88 y en el 92 Yo creo que el, el, Levante fue al Bernabéu y compitió. A mí el partido del Levante en el Bernabéu me pareció un, un buen partido el Levante. Y yo creo que vienen con muchas ganas de, de sacar algo de Mestalla. Senyors, ho deixem així. Anem eh, reaccionant i anirem contant del que passe durant la setmana en esta prèvia de, del Vi. Pablo Leva, gràcies. Hasta otra. Àlex, moltes gràcies. Molt bona nit. Manu, gràcies. Bona setmana, que canvien la rutina. Vinga, <laughs> gràcies. Ho deixem així, ja sabeu que eh, este eh, programa se remeta a partir de les 5 i mitja de la matinada, que el podcast el tindreu de seguida en el nostre Twitter, que demà a les eh, 3 i mig quart en Levante Televisió, el Murciélago amb Vicent Sempere i que nosaltres des de la ràdio tornem a fer este programa demà a les 11 i mitja. Acaba Esports 97 nit, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. La carretera amargos, codo a codo intentando reaccionar. La 97.7 Radio. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97